Dobar dan i poštovanje. Moje ime je prezime je Damir Kopić. Inače, imam blog koji se zove Poziv na prosuđivanje. Tamo stavljam neke teme i neke tekstove. A ovaj audio snimam inače za eh, jedan eh, grupu ljudi ili ne znam kako nazvat braću i sestre koji se zovu Davidov šator s kojim sam ja u suradnji pa evo želim podijeliti ono što je gospodin stavio na moje srce i što e, jednostavno se vidi da nedostaje i što je jako potrebno za tijelo Kristovo iako govorite o tijelom Kristovu to je jedan drugi, jedna druga tema i drugi pojam. No, ono što ja želim podijeliti i ono o čemu želim govoriti ne znam da li će ići samo u tom pravcu, da li će možda ići u nekom drugom pravcu, ovaj, vidjet ćemo kako Duh Sveti će voditi. Ja ću se pomoliti, evo stavit ću u abine ruke, u očeve ruke, da on blagoslovi, da Duh Sveti bude taj koji će govoriti, da od nas Duh Sveti ohrabri, pouči, opomene, što god bude on htio da nam bude na izgradnju svima. Ljubljeni oče, ja ti zahvaljujem za tvoju riječ, zahvaljujem ti za tvog dobrog duha svetoga Ruaha Kodeš, onaj koji je sveti, koji je vječan duh, onaj koji je lebio nad vodama, koji je bio kod stvaranja i koji je bio kod početka crkve kao moćni silan vjetar i koji je cijelo vrijeme do današnjeg dana djelovao i djeluje i danas dan na zemlji. Zahvaljujem ti, Oče, za tvoju dobrotu i tvoj tron milosti pred kojim možemo doći i što možemo Tvoju riječ slušati, što možemo slušati Tvog Duha Svetoga, što možemo slušati Tvoj glas, jer Ti si rekao da ovce Tvoje čuju Tvoj glas, Oče. Da, gospodin, Ti si dobri pastir i Ti vodiš i zoveš po imenu. Zahvaljujem Ti što Ti daješ mudrost i znanje, jer Tva riječ kaže u mudrim izrekama da iz Tvojih usta izlazi mudrost i znanje i spoznaja i samo tva riječ nas može ohrabriti, i samo tva riječ nas može opomeniti, i samo tva riječ nas može izgraditi, dati nam živu nadu u ovome svijetu. Zahvaljujem ti, Oče, za ljubav i dobrotu, što ti uvijek djeluješ, što ti uvijek činiš dobro prema nama, i što je tebi stalo do nas, i što Tva ljubav djeluje prema nama, Oče. Zahvaljujemo ti, Oče, što Tva milost još traje, gospodine, i što tvoja Milost je ta koja nas drži, što tvoja milost je ta koja nas ohrabruje i poučava. I kao što tva riječ kaže da ti želiš duhovnu sinove, duhovnu djecu, koje discipliniraš, koje opominješ, koje podižeš i ohrabruješ, oče. Jer tvoje riječi više ima opomene nego ohrabrenja, oče, i ako trebamo jedno i drugo. Ali ako vidimo u tvoje riječi da je toliko opomena, onda stvarno moramo stati i razmisliti, oče, koliko smo mi ozbiljni koliko smo mi ozbiljni sa tvojim kraljevstvom, koliko smo mi ozbiljni sa duhovnim stvarnostima, koliko smo spremni da prinosimo žrtve po Isusu Kristu, Ješua Hamašijak, naš spasitelj i naš otkupitelj i jedini Bog, koji je hodao zemljom i koji je bio na drvetu proklestva za nas, koji je pokopan i treći dan uskrsnio, dao nam silu uskrsnuće, na nova vas rodio. Oče, zahvaljujem ti gospodina Isusa Krista za svakog onoga koji će slušati ovo. Hvala ti za duha svetoga koji se izlio na nas. Hvala ti što duh sveti djeluje u nama i po nama. I što je on taj koji vodi tvoju zaručnicu i tvoju crkvu, oče. Zahvaljujem ti ime gospodine Isusa Krista, oče, za svaku dobrotu i milost koju iskazuješ, oče. U Isusovo ime. Amen. Dakle, Maja, jednostavno ovaj, tema će biti eh, da li si prošao test da li si prošao test, da li si, možda će malo grubo biti, ali škart vjernik, tak nekako bi bilo. E, I prvo što ću pročitati je, je znači, druga Korinčanima, 13. poglavlje. Svako ko je čitao, znači prvu i drugu Korinčanima, znamo šta se tu događalo. Duh svijet je tamo djelovao, bilo je vjernika, bilo je svakakšti stvari su se dešavale i neredi i nezrelosti svašta. I onda drugoj poslanici Korinčanima vidimo da neke stvari su se ispravile, da su se neki pokajali zato što su činili i da neki i dalje nisu i da se spominju lažni apostoli koji se pretvaraju da su sluge pravednosti i tako dalje. I možda na ovu temu što budem govorio će se nadovezati još jedna koja se govori, o kojoj će se govoriti tko je u tvojoj sredini, tko je u tvojoj sredini. E, no, dobro, prvo ću se sad dotaknuti da Znači, apostol Pavao nadahnut, nadahnut duhom svetim, znači to nisu njegove riječi, nego nadahnut duhom svetim u 2. Korinčanima 13. poglavlje kaže Ovo je treći put što dolazim k vama. Po ustima dvojice ili trojice svjedoka neka se utradi svaka riječ. Rekao sam već prije i sada govorim, kao kad sam bio drugi put nazočan, a sada osutan, Pišem onima koji su prije sagriješili i svima ostalima da, ako ponovo dođem neću štedjeti. E, znači ovdje vidimo da Pavao apostolu govori o onima koji su prije sagriješili i kaže i svima ostalima. Znači on nije govorio samo onima koji su bili sagriješili pa se pokrali, nego on je govorio komplet Korinskoj crkvi. Tijelu Kristovog je bilo tamo. I on kaže ako ponovo dođe da neće štedjeti jedna od stvari koje sam ja uvidio ovih dosta godina da vjernici se znaju umisliti da Bog je taj koji gleda kroz prste. Da Bog je taj koji, on je pun milosti, pun ljubavi, dobrote, u biti uzimaju samo taj jedan dio. I onda kaže, ma da, Bog gleda kroz prste, to će sve biti u redu, bit će to dobro i onda se ne pomaknu nikud nego samo tapkaju na mjestu i žive u statusu quo i dalje čine grijehe i dalje čine kompromise i dalje sablažnjavaju svijet sa svojim grijesima, sa svojim krivim naukama, sa eh, mnogo stvari koje u biti nije ni Isus učio, a nisu ni prvi apostoli prakticirali. I onda oni misle, Bog gleda kroz prste, on će to jednostavno preći preko toga i normalno oni imaju svoje izgovore, vade biblijske stihove, Bog je ljubav, Bog je milost, E, Bog zna da smo sačinjeni od praha, da smo nesavršeni i tako dalje, tako dalje. U biti ljudi uvijek traže izgovore, ko što su Adam i Eva našli izgovore pa su uvijek optuživali onog drugog da je kriva, nisu krenuli od sebe. I ovdje apostol Pavao kaže da neće štedjeti. Znači, zapazite da ovdje apostol Pavao govori nadahnu duhom svetim. Ako on govori nadahnu duhom svetim, što ova riječ znači da je to i za nas, da Bog ne štedi, da Bog ne gleda, kroz prste. U jednom prijevodu kaže da je Pavo rekao da neće gledati kroz prste. E, a ljudi upravo to misle, da je Bog taj koji će pogledati kroz prste. Da on, a Pavo kaže nadahno, duho sve, znači duh sveti govori kroz njega. Kaže da on neće štedjeti protiv onih koji rade krive stvari, da on neće e, ovaj, gledati kroz prste onima koji su prije sagriješili, ali i svima ostalima. Znači to je bila jedna opomena koja danas za nas vrijedi da Duh Sveti je taj koji ne gleda kroz prste, da Duh Sveti je taj koji ne prelazi olako preko krivih stvari, preko krivih nauka, preko nemorala, preko e, dijela tame koje jednostavno vjernici, koji sebe nazivaju vjernicima, čine i misle Bog gleda kroz prste, bit će to sve dobro i žive u bajkama i mitovima. No, Duh Sveti je taj koji ne gleda kroz prste. Duh Sveti nije progledao kroz prste Anani i Safiri, nego su pali mrtvi. Duh Sveti nije progledao kroz prste onome kralju uzi kada je išao da kadi ono što su trebali svećenici činiti, kaže da mu izbila guba na čelu. Danas mnogi vjernici hodaju kod taj kralj Uzija, izbačeni su, odbačeni su što ćemo vidjeti kasnije riječ. Kasnije što se budem dotaknuo u istom tom poglavlju, Bog ih je maknio svoje zajednice. U starom zavjetu, ako je neko nešto krivo činio, bio je ili je iskorjenjen iz zajednice ili je bio od, izbačen iz Izraelove zajednice. Znači, Bog ne štedi. Bog nije štedio u starom zavjetu, ali ovdje vidimo da Duh Sveti ne štedi ni u novom zavjetu. I kaže da Pavo da neće štedjeti, da neće gledati kroz prste, da neće smatrati to bezvrijednim, da neće smatrati da to nije toliko bitno. Kraljestvo Bože sve je bitno. E, e, vidimo tamo u starom zavjetu isto, kad su ona dvojica prenijeli nečistu vatru. Piše tamo da je požar izbio ispred Jahve Boga i da ih je ubio. Bog nije štedio. Bog je, što se tiče duhovnih stvari, što se tiče e, Kristovi doktrine, apostolske doktrine, Duh Sveti i kako ozbiljan i on ne štedi. Zašto danas su toliki mnogi neredi u crkvama? Zašto je toliki nemoral? Toliki razvodi? Tolike stvari se krive događaju, toliko ljudi povrijeđeno, odbačeno, toliko tih denominacija, svaka svoje tepe, svaka svoje uči, toliki neredi. Zašto? Zato što Bog ne štedi, Duh Sveti ne štedi, On ne prelazi preko krivih stvari. On poziva, On je parakletos, parakaleo, znači zvati blizu. On poziva da dođemo blizu Ocu. On poziva da dođemo blizu Kristovoj apostolskoj nauci. Ali On ne prelazi preko, ne gleda kroz prste. Bog ne gleda kroz prste i ne štedi. Dakle, on kaže dalje treći stih, pošto vi tražite dokaz da Krist govori u meni koji nije slab prema vama, nego je silan u vama. Jer ako je bio razapet po slabosti, ali živi po snazi Božjoj, jer smo i mi slabi u njemu, ali ćemo s njime živjeti po snazi Božjoj za vas. Zapazite to što Pavo ovdje Pavo govori da je Isus bio razapet po slabosti, ali živi po snazi Božjoj. Vidimo ovdje to, ta sila križa koja je djelovala, da je slava djelovala, i da opet vidimo ovdje centar taj križ. Da ljudi danas općenito u Hrvatskoj je odbačena poruka križa. Odbačena je sila križa, propovjeda se neka razvodnjena evanđelja, evanđelja koja nemaju silu, evanđelja koja su, podižu ljudski ego, podižu ljudske pohlepe, pogotovo taj prosperiti evanđelje i još neka druge stvari koje se promoviraju – nema sile križa, a tamo gdje se kaže Pavao da su korinčani tražili da kriz govori u njemu, da Mesija govori kroz njega, a Mesija isto nije štedio. Mesija kad je bio na zemlji, on nije štedio farizeje. Imate tamo jasno cijelo pogled gdje kaže ja o vama, ja o vama, ja o vama, ja o vama. I onda čak u na evanđelju kaže, zamislite oni na koje kula pala u silah, da su oni bili veći grešnici nego ovi, kaže ne kaže vam to, nego ćete, kaže, svi izginite ako se ne obrate. Znači, Krist nije štedio. Krist nije u ime ljubavi kompromis činio. Krist nije u ime ljubavi podilazio farizejima da bi zadobio za sebe. Ne, on nije štedio. On nije gledao kroz prste. On je rekao tamo, ako ti kažeš ocu i majci, ono što mi bi ti ja mogao pomoći je korban, žrtva. A kažeš, to sam, to sam ja odredio Boga, ne pomogneš majci, i, i, i ocu s time što si kao navod, pod navodnicima dao Bogu. Isus to nije gledao kroz prste, nego je, ova, nego ovaj, ukorio farizeji rekao da su slijepci, da su pohlepni i da imaju srcu pohlepa. I danas u Hrvatskoj mnoge vođe su, u njihovim srcima je pohlepa i oni su škart vjernici. Oni su odbačeni vjernici od Boga, oni ne prolaze test, što ćemo vidjeti da i Pavao govori o tome ne samo vođe, nego i mnogi koji sebe nazivaju vjernicima. Znači tu Pavo kaže dalje, sami sebe ispita jeste li u vjeri, sami sebe testirajte, ne poznajete li sami sebe da je Isus Krist u vama, osim ako, se niste odmet, osim ako niste odmetnuti. A nadam se da ćete spoznati da mi nismo odmetnuti. Dakle, ovdje vidimo da Pavao, Duh Sveti kroz Pavla poziva, i to je danas pozivi nama, ljubljeni, da mi sebe ispitamo jesmo li mi stvarno u vjeri. U kakvoj smo mi vjeri? Koju mi vjeru promoviramo? Danas postoje 40 tisuća različitih kršćanskih vjera. U kojoj smo mi vjeri? U prvom stoljeću je bila samo jedna vjera, jedno krštenje, jedan gospodin, jedan otac, gospodar sviju, jedna nauka. U kojoj smo mi vjeri? U čiju mi vjeru nosimo? Da li je to Božja vrsta vjere ili neko koji su nam nametnili ili su nam govorili od mali nogu. Kaže, prispitajte, jeste li u vjeri? I to nije bilo kakva vjera. To je vjera koja podržava Boga i Božju riječ. To je vjera koja je sam Isus Krist imao dok je hodao zemljom. To je ta Božja vrsta vjere koja ne ide kontra Bože riječi, nego podržava Bože riječ, podržava Božje kraljestvo, podržava njegovu nauku, podržava e, duha svetoga u onome kako duh sveti uči kako je, njih, kako je Isus učio, kako su prvi apostoli učili. I kaže, sami sebe testirajte. Isprobajte sami sebe. Ljubljeni, da li mi hodamo kroz ovaj život i testiramo sami sebe? Da li kada ustanemo i kad idemo kroz ovaj život mi testiramo? Šta mi govorimo? Kako se mi ponašamo? Šta mi slijedimo? Koga mi slušamo? Kakvu mi vjeru primamo? ili đavli tamo kaže vjeru i dršću. Da li u biti mi prihvaćamo sotonske nauke, sotonsku vjeru, upakovanu u biblijske stihove. Apostol Petar je jasno upozorio da će među nama biti, nije, kao, nije rekao možda će biti ili možda će doći, nego da će među nama biti lažni učitelji, kao što je bilo ražni proroka u Izraelu, kaže koji će prema grčkoj riječi parazo, parazouksen Parazoluksen tak nekako kaže stavljati istinu uz laži. Kod nas u prijevodu kaže potajno unijeti, ali doslovno bi to značilo da će biti oni koji će stavljati istinu ozma uz laž, da će istinom pakirati laž. Da li testirate? Da li testiraš na ček trošiš svoje vrijeme, na, na ček trošiš svoje financije, na ček trošiš svoje vrijeme sa obitelji kad ideš u crkvu, na konferencije što god. Na ček trošiš svoje vrijeme, financije, gdje vodiš svoju djecu, gdje vodiš ljude koje navodno, eto možda i svjedočiš? Možda si neke ljude kojima se svjedočio dove upravo u krive stvari. Testirajmo se, braćo. I kaže, ne poznajete li sami sebe da, da je Isus Krist u vama? Očito da ovdje Pavo govori Korinčanima, postane pitanje da, da u biti nisu prosuđivali sebe. Čak i na jednom mjestu tamo kaže vi lijepo primate druge kojim donose drugog Krista, drugo evanđelje, drugo duha. Kaže njih podnosite. Njih podnosite. to je ovo zašto? Zato što oni nisu sebe prosuđivali. Nisu da, da nisu prosuđivali koliko je Mesija o njima. Kaže da je Isus Krist, Mesija je u vama. Znači to nije bilo ko kaže, nego Isus Krist, Ješua Hamašijak, koji je hodao zemljom, koji je učio, koji je došao iz nebeskog kraljestva. I onda to davolje Pavao kaže, osim ako niste odmetnuti. Na, ova riječ odmetnuti, e, ako sam dobro zapamtio, a dok kim istak nekako nije ni bitno na grčkom, znači e, testirati, e, znači ne, ne, ne, znači ne proći test, ne biti e, dokazan, znači nešto što se ne može dokazati da je ispravno, e, znači e, biti odbačen i znači ispravno koristiti metal ili kovanice. Znači to bi doslovno značilo da u to vrijeme kada bi se pravile neki metali i kovanice, ako ne bi odgovarali onome kalupu, da bi u biti bilo odbačeno u škart. To bi bilo škart. Znači koji danas ako imate u industriji nečega, ako imate kalup za ne znam taj dio auta, ako dođe novi, ako dođe proizvod iz e, tvornice, ako ne prolazi taj kalup, to ili se baca u škart ili se vraća nazad. Tako da ovdje Pavao kaže, ako niste prošli test, znači doslovno bi ta riječ značila, znači ne proći test onako kako bi trebalo biti. Znači nisi prošao test koji je Bog stavio pred tebe. Tu Pavao pominje, kaže, a nadam se, i onda kaže dalje Pavao, a nadam se da ćete spoznati da mi nismo odmetnuti. I ovdje Pavo daje sliku sebe, u biti, šta znači biti pravi vjernik. Šta znači biti onaj koji služi duhu svetome, koji služi kraljestvu Božjem. Znači biti onako kako je on služio. Onako kako on bio pod Mesijom. Jer on kaže, nasljedujte mene kao što ja nasljedujem Mesiju, Krista. Kaže ovdje Pavalo, da e, ne poznajete li sami sebe da je Isus Krist u vama osim ako se niste odmetnuli. Znači ljudi koji sebe nazivaju vjernici kako god vođe, oni koji ne poznaju sami sebe, koji ne prosuđuju vjeru, šta vjeruju, koji ne vide koliko je Krist u njima, da li raste Krist u njima, u biti oni su škart vjernici, oni su odbačeni, oni nisu prošli test koji Bog stavio pred njih. I Bog, iako je milostivi, poziva ih nazad, ali od škarta se ništa ne može napraviti. Od onoga što od metala koji nema svr, koji je nije prošao kalup, to se ne može ništa napraviti. Ili ide ponovo u preradu, a to je gubljenje vremena, to je bacanje vremena i novca i, i gubitak financija za, ne znam, za za nešto dok e, Bog traži da budemo oni koji prolaze testove, oni koji prolaze testove koje Bog stavi pred nas. Prolaziti testove znači ono što Isus rekao, ako me ljubit će, vršit ćete moje riječi, držat ćete moje riječi. Ta riječ držati doslovno znači stražarit, znači pazit, nadgledat nad Kristovom naukom, nad onim što je Duh Sveti poučio apostole. U Mesiji, u Mesijin duh ih je poučavao, kojim je, koji su nam ostavili svoju nauku, svoju nautku, svoje riječi. Da li si ti jedan od takvih i trebamo krenuti svako od sebe? Da li smo mi ti škart vjernici? Da li smo mi ti, kako Pavo kaže, oni koji su se odmetnuli jer ne, ne gledaju koliko je, da li ima Krista u njima? Ne prosuđivaju se, ne testiraju se, ne, vide, ne gledaju jel stoje u vjeri. Oni misle da stoji vjera. Pa jasno kaže isto korinčanima pominje ti koji misliš da stojiš, pazi da ne padneš. I upravo onda kad misliš da stojiš, postoji mogućnost da si na skliskom tlu. Zato spavao Duh Sveti u biti kroz Pavla, Duh Sveti je vječan i riječ Božja je vječna. Kaže da prepoznajmo sami sebe, da upoznajmo, da vidimo da li je Krist u nama. Da li je stvarno Krist u nama? Tamo u Rimljanima apostol Pavo kaže ako neko nema Kristovog duha, taj nije Kristov. Kako mi znamo da imamo Kristovog duha? Kako mi znamo da li, da li je Krist u nama? Pa tako što činimo onako kako je Krist činio. Tako što učimo onako kako je Isus učio. Onako kako su apostoli uzeli od preuzeli od njegove nauke. Onako kako duh sveti je učio kroz Krista, tako je učio kroz prve apostole i kroz cijelu povijest istinski vjernici. Tako znamo na čiju sliku rastemo, na Mesijinu sliku, na, mesne sliku Isusa Krista. Ali ako toga nema, ako nema tek Mesijine vjere, ako nemamo to testiranje, ako ne poznajemo da li je Krist stvarno nama, u biti mi smo znači oni koji smo odmetnuti ili prema toj riječi znači ne prolazimo test. A, svašta, a onaj koji ne prolazi test znači da on pada. Znamo da u školi kad e, imamo testove, ako ne napraviš kako spada, dobivaš, ne znam, ako nisi napravio dobro test, dobivaš jedan, znači ne prolaziš. Koji na fakultetima, ako ne napraviš e, te, kako se zove, ja ne znam to, te testove, ako ne prođeš sve te neke testove, znači ti padaš godinu. Šta to znači? Ideš ponovo iz početka. I ako opet ne prođeš, znači ponovo iz početka. Šta to znači? Tu gubiš vrijeme, a tu se upravo događa zašto je Pavao apostol upozorio da, da mudro koristimo vrijeme, da iskupljujemo vrijeme, da pazimo kako živimo. Ali pošto e, ne pazimo, pošto ne gledamo, pošto jednostavno odbijamo upozorenje Duha Svetoga, kao što je u peslenici Hebrejima i u Starom Zavjetu kaže danas kada čujete glas Duha, kaže ne budite tvrda srca. Vam kažem da su mnogi vjernici tvrda srca. Neki su već odavno otišli daleko od gospodina, imaju samo taj vanjski oblik pobožnosti i oni su odmetnuti. Oni su škart vjernici. Oni su oni koji nisu prošli test. Oni su kao ta kovanica koja nije dobro oštampana i odbačena je sa strane. Oni su kao, nisu prošli taj kalup, a kalup je jednostavno dan rasti na sliku Ješuje Hamašijak, znači našeg spasitelja Isusa Krista. I jedan od razloga zašto se to događa. Nedavno isto kad sam razmišljao o tome šta snimiti, šta ovaj, o čemu jednostavno Duh Sveti želi da nas pouči, krenemo od sebe. Došao mi je stih iz Efežana 4.27 gdje Pavao upozorava, opet kažem Pavao, ali Duh Sveti upozorava kroz Pavla – nije pao sam apostol sam od sebe, ušlo mu glave sad ću ja pisat poslanice, ne. Duh sveti nas upozorava i kaže kroz apostola Pavla i ne dajte mjesta Sotoni. Mnoge stvari koje se dešavaju po crkvama, ja sam tamo prvog četvrtog isto dobio riječi od Duha Svetoga, od gospodina, da bi bilo i podijeljeno čak i tamo na fejsu, ja više sad nisam na tom fejsu, niti nekim virtualnim stvarima, ako budem, mislio sam čak i prije ovoga što snimam da, da pročitam to ponovo, a možda i budem pročito, ali moram na kompjuter pogledati ovaj, pa naći to. E, Duh sveti jednostavno ukazuje na neke stvari, zašto se stvari doše dešavaju po crkvama u Hrvatskoj. Nije bitno sad koja. Posebno se naglašava oni koji tvrde su nanovo rođeni, da imaju kompletno evanđelje, tu se ne govori sad o nekim tradicionalnim tako dalje, tako nego baš oni koji tvrde da su nanovo rođeni, koji imaju kompletno evanđelje, koji su drugačiji od tradicionalne crkve i tako dalje i tako dalje. Tamo mi vidimo i ja već pratim dosta godina tolike krive stvari, toliko ima ljudi odbačeni, Toliko ima ljudi koji izlaze iz jedne crkve, odlaze u drugu, organiziraju svoje grupe, pa se te grupe raspadaju. Pa jedni govore protiv drugi, jedni drugi pljuju po fejsu. Puno razvoda ima po tim crkvama. Tamo čak ovaj Duh Svet je spomenuo da ima neki koji su i, kako tamo kaže, homoseksualne naravi, e, imaju nastranost jedni prema muškar, prema drugima, prema istom spolu. I još te neke stvari se tamo spominju koje sam ja zapisao i koje su bile podijeljene na tamo na fejsu dok sam još bio i dok sam o tim nekim stvarima razmišljao i to dok je ta poruka kad mi je došla i kasnije kad sam razmišljao, tam iz tih mi je došao i ne dajte mjesta Sotoni, dajte mjesta Džavu. I zbog toga, toliko ima razdjeljenosti, toliko ima svađa, toliko ima pohlepe, ima mnoge vođe koji su pohlepno žive, ne rade ništa, žive na grbači drugih ljudi, pohlepni su za novcem, pohlepni su za vlasti, pohlepni su za mali, eh, pohlepni su za čak i su žude za tuđim službama, drugi manipuliraju, iskorištavaju, pate mnoga djeca, pate mnoge obitelji, eh, mnogo ima ovi, grubosti, odbačenosti, čak, na primjer, evo kad čuješ da jedna takozvana crkva neće dati drugoj crkvi prostor da koriste, kako mi to onda govorimo zajedništvo, kako, kako mi to kršćanstvo govorimo. Kao prvo, Isus nigdje nije ni rekao da propovjedamo kršćanstvo, nego kraljestvo Božje. Zato što nema kraljestvo Božja, zato što se ne propovjeda Kristova nauka, zato što se ne propovjeda kraljestvo Božje i sila kraljestva i ne traži se kraljestvo Božje i njegova pravednost prije svega. Zato je Sotona je u središtu mnogih crkava središtu mnogih crkava, u središtu srca mnogih vođa, u središtu mnogih molitava i ono što oni zovu molitva i slavljanje je sam Satona i on je drži u mreži i on upravlja njihovim životima. I zato Pavao nas opominje tamo, kao što je Fežani danas dan, Duh Sveti kroz Pavla kaže ne, da ne dajemo mjesta Sotoni, da ne dajemo mjesta đavlu. Zašto su mnoge obitelji uništene? zašto mnoge obitelji, djeca su razdvojeni, svađe, bolesni mnogi. E, I zašto? Zato što je Sotona došao. Nije Isus Krist u središtu. Nije Isus Krist taj koji je u središtu naših života, u središtu žvođa I normalno da će onda doći Sotona upotrijebiti, maskirati se kao anđeo svjetla i činiti što što čini, a to je znači da uništava malo po malo. I ono što radi je učinio je da se mnogi izjedaju i istrijebit će se. Ono što je zadnje mi došlo što sam podijelio na Davidov šator projekt, to sam dao, što mi je došla riječ, što je podijeljeno. Da mnogi će izjedaju i bit će istrijebljeni. Ali to nije volja Božja. Ljubljeni nije volja Božja da budemo istrijebljeni, da grizemo jedni druge, nego da budemo jedno srce i jedna duša, da budemo jedno u duhu, da jednako hodamo, da jednako mislimo, a ne da budemo razdvojeni, razdijeljeni. I to ono što mi je Duh Sveti stavio na srce, znači mnogi su došli u tu poziciju da ne prolaze test Božji, da nisu, kao što ta riječ kaže, prošli taj test, ne mogu biti dokazani da su prošli test, znači da su teš kao škart, da jednostavno su po strani, šta će Bog, šta da Bog napravi s njima, šta da Bog napravi kroz njih. Šta? Ne može ništa. Zašto? Zato što nije po njegovom kalupu, zato što nije po Isusu Kristu. I tamo jasno kaže, znači kao što sam već rekao u Petrovoj poslanici, da Bog prihvaća samo žrtve koje su po Isusu Kristu. Znači ono što mi činimo, što mi prinosimo kao što su oni prinosili za žrtvu, to može biti nešto što mi jako volimo, što i možda čak i jeste naš poziv i talent, ali nije po Isusu Kristu i Bog ne gleda na to. U postanku, Bog je na jednu žrtvu pogleda, na drugu nije. Kaže, na jednu nije ni, ok, ni pogleda. Zašto? Zato što je ona bila prinesena po mesijanskoj sliki, a druga nije. Druga je bila, jer je Sotona bio u središtu te žrtve. A on je bio mesija u središtu te žrtve. Kakve mi žrtve prinosimo? Kakve mi žrtve prinosimo? Škart ništa ne može napraviti dobro. Škart vjernici su sa strane i Bog ništa ne može s njima napraviti. Jedan auto se ne može sastaviti od škartova. I ako ga sastaviš, to neće više biti auto, to će biti katastrofa. Ono što ne prolazi test, to ne može se ništa s time. Kod Boga oni koji ne prolaze test koji on postavio, koji se ne mogu dokazati da su, da su prošli taj test, Bog ne može ništa s njima. Zato danas mnogi stoje po strani, zato danas mnoge koriste Facebook, plat, virtualne e, te, kako se zove, Facebook i ostale stvari, jer ne prolaze tekst kod Boga. Jer ne prolaze test kod Boga i onda misle samo zato što pišu riječi, samo zato što konfrontiraju lažne učitelje, što pišu protiv lažnih nauka, samo zato što oni znaju neke istine, što su oni ispravni i što dijele po Facebooku ili na nekim drugim mrežama da su oni ispravni pred Bogom. Ali ja vam kažem, ja isto znam, ja sam bio u tome i znam o čemu govorim. Ja nisam prolazio test kod Boga i zato sam se skrivo iza nekih stvari i kao pisao sam istine, govorio sam neke stvari, ali ja nisam prolazio test kod Boga. Zašto? Zato što nisam bio kalup koji je Bog zamislio. Kalup je samo jedan, Isus Krist. Prinositi žrtve po njemu, prinositi e, riječi, govoriti po njemu, nauka po njemu i djelovati onako kako on djeluje. Ja znam da se neke stvari mogu upotrijebiti, da se nešto napiše, da se posvjedoči, ali ono što ja vidim, zato što su ljudi postali škart religija i neki imaju i ajde neka dobro razlog, e, razlog dobra, razloga i opravdanja, ali pred Bogom ne postoji ni jedan razlog ni opravdanja ako idemo kontra riječi. Nema. Kaže da, da dobre namjere E, put, sa e, put je popločen za pakao dobrim namjerama isto. Mi možemo imati dobru namjeru, ali to ne znači da je volja Božja. To ne znači da činimo onako kako Isus Krist činio. Mi smo pozvani da živimo po Isusu Kristu. Mi smo pozvani da djelujemo i govorimo onako kako je On činio, kako je On živio. Tako su i apostoli živjeli, tako su i prvi vjernici živjeli. Mi možemo imati neke e, ograničenja fizička, ili možda nemamo neke vjernike blizu, ali nije ni izgovor da koristimo nešto što nije potpuna volja Božja. Da, Bog je dopustio, ne znam, internet, televiziju, Bog je dopustio neke mreže i to zašto. Može se u to potrijebiti daleko od toga, ali to nije naša jedina svrha. Jer ako se držimo samo toga i mislimo da mi služimo Bogu, ljubljeni mi smo i te, i te kako u krivu. Ljubljeni mi i te kako činimo krivo. Jer pismo govori nešto sasvim drugo i možemo imati izgovore, oni mogu biti dobro razlo, e, mogu biti pravo valjane, ali to ne znači da trebamo ostati na tome. To ne znači da trebamo predati se tome. To ne znači da trebamo živjeti onako kako duh ovog svijeta diktira. Nego mi trebamo da živimo po Isusu Kristu. Ja sam snimio jedan video na YouTube-u je koji se zove Živjeti po Isusu Kristu. Kojim mi stopama hodamo? Kako mi hodamo? Ali mi hodamo kao što je Isus Krist učio, a zovimo sebe vjernicima? Ili mi hodamo kako hode ljudi u ovom svijetu, koristimo metode kako ljudi duhova ovaj svijeta koristi, koristimo načine govora i metode kako ovaj svijet koristi sam, i mislimo da je ispravno samo zato što citiramo biblijske stihove što mi znamo bolju nauku od onih tamo lijevih ili desnih. Neljubljeni, moramo paziti na sebe, moramo paziti na svoje srce, jer naše srce je izvor, iz našeg srca izvire život. Moramo paziti da ne postanemo ti koji ne prolazimo test Boži. Moramo paziti na to. Jer ako ne prolazimo test Boži, Bog nas ne može upotrijebiti na svoju slavu. Pavao kaže da on je prolazio test Božji. Da on nije bio kao taj škart kovanica koja se baca sa strane. Da on nije bio taj koji nije mogao proći dokaz da je ispravan. Zato i mi, ljubljeni, učimo da budemo oni koji mogu proći test, da oni bude, budemo oni koji mogu reći da, da su prošli test Boži, da oni su ispravni materijal koji se uklapa u kalup Isusa Krista, našeg spasitelja i gospodina. I sve ovo ljubljeni se događa. Ja sam nedavno jednom bratu isto napisao da ljudi su uvačeni u sotonsku mrežu, misleći da služe Bogu samo zato što citiraju ispravne stihove, samo zato što znaju zdravu nauku, samo zato što e, znaju neke stvari bolje od drugih, ali koriste na krivi način. I oni imaju opravdanja zato, ja sam to već malo prije znači spomenuo. Udaljeni su, nemaju zajedništvo, Bog je dopustio, sve ja to razumijem. Ali mi se moramo vratiti na kalup. Kalup je Isus Krist. Isus je živio vjeru, Isus je hodao vjeru, Isus je propovjedao vjeru, Isus je živio sa svojim učenicima, on je dijelio svoj život i takvi i mi trebamo biti ljubljeni. Mi moramo dijeliti život. Mi ne možemo dijeliti život 100% e, preko virtualnog svijeta. To ne može. Pismo jasno kaže da su oni bili jedno srce, da su oni živjeli zajedno. Ja znam da vremena je teško, da je teško naći ispravnu zajednicu, ali kome mi vjerujemo, ljubljeni? Kome mi vjerujemo? Ko je naš Bog? Zar nije naš Bog stvoritelj nebesa, zemlja, mora i svega ono što njima? Zar On ne zna sve? Zar On ne vidi sve? Zašto mi ograničavamo Boga na virtualu ili na neke druge stvari? Bog je jasno postavio svoj kalup, je Isus Krist, živjeti po njemu. Ako nije tako, mi smo, kao što Pavo kaže, da su neki koji su odmetnuti, koji nisu gledali da li je Krist u njima, da li raste Krist u njima, ko raste u nama, ovaj svijet sa sotonskim načinima djelovanja ili Isus Krist sa svojim načinima i djelovanjima. Ljubljeni moji, moramo paziti na sebe. Znam nekime koji me poznaju na fejsu i koji sam ja isto bio nekim raspravom. ovo, ovo, ono. Prva stvar koja će biti šta ti imaš govoriti, ti si isto bio u tome, ti si ovo, ti si ono. Istina, ja sam bio. Ali jednostavno ja više ne želim gubiti svoje vrijeme na te neke stvari ljubljeni. Jer moramo biti mudri. Moramo mudro živjeti. Pavo kaže da mudro živimo. Ne ludo, nego mudri, kao djeca svjetla. Prvi koji je bio dijete svjetla, koji je pokazao što znači biti svjetla, je bio Isus Krist. On kaže, ja sam svjetlo svijetu. I onda kaže, vi ste sol i vi budite svjetlo. I onda kaže, grad koji je na gori ne može se sakriti. Zašto? Zato što on treba da svijetli. A mnogi se sakrivaju iza virtuale, i misle samo zato što govore neke dobre stvari, što znaju ispravnu nauku, da oni čine ispravnu stvar. Ne, ne. Ako ćemo biti kao grad na gori, to znači grad na gori, a ne čovjek iza ekrana, bilo mobitela, bilo kompjutera. Grad na gori svako vidi. Iza virtuale te niko ne vidi. Jedino te Bog vidi šta radiš i šta čini. Grad na gori. Tako znači da ono što, što, mi što sam već bio spomenio i što sam rekao, što mi Bog dao znači da vjernici, ovo govorim i u Hrvatskoj, i vođe, toliko su već dali mjesta sotoni, toliko su već zavedeni u toliko stvari, misle da rade ispravno, da više ni sami ne znaju šta je ispravno, šta je krivo. Toliko zbunjenosti, toliko tame. I oni dalje misle i opet dalje uporno idu naprijed i vuku i gube snagu i baš kao što je prorok jedan rekao, kaže e, tuđi bogovi vam uzimaju snagu, vi radite, radite, a oni vam crpe snagu. Ovdje sad ne kažem da, ja znam odmah ljudi kaže mi ne služimo tuđim bogovima, mi nismo katolikovo, ono, ali tamo to se više odnosi na duhovni svijet. Znači, demoni vam kradu snagu, demoni vam kradu financije, demoni vam kradu vrijeme sa obitelji, a vi dalje uporno radite krive stvari. Zašto? Zato što ono što mi je gospodin pokazao je da je Sotona kojem se dalo mjesto. I kad Sotona dođe, on samo može raditi ono što on želi. A to je znači, on ne dolazi osim dok rade zakolje da uništi. Mnogi su vjernici pokradeni za mnoge blagoslove, za službe, za darove, za blagoslove, za brakove, za djecu. Mnogi su pokradeni za financije, za poslove, mnogi su potlačeni na svojim poslovima, mnogi su umorni i neki su možda i na, na samrti i već su toliko umorni da više ne znaju kud bi zašto, zato što je Sotona došao u vaše središte, zato što je Sotona dobio, vi ste mu dali, ja sam isto davao mjesta Sotoni i zato sam bio i ognjeven i ljut i razočaran i mrzio druge i govorio protiv drugih i svaš nešto, nigdje ljubavi daleko od toga. Ljubav ne čini kompromis. To ne znači da trebam e, tolerirati krivo samo zato što ljubim. Ne, ljubav opominje, ljubav vadi iz vatre. Ljubav, ne, ljubav nije kad ja nekog vidim da se utapa, a ja njega volim pa nek se on utopi. Ne, ljubav grabi i kad, onda ko se utapa. Ako si normalna osoba i kad vidiš neku nepoznatu osobu da se utapa, ti ćeš skoći za njom da je spasiš. Tako je i u duhovnome. Ljubav nije tolerantna, ljubav nije e, bezosjećajna ili ne znam šta. Tako da mnoge te stvari koje se dešavaju, koja već vidim dugo godina, koliko sam, mislim dugo godina, nije bitno, godine u kršćanstvu, to su ljudske izmišljotine, ali jednostavno vidim da su to na toliko dobio mjesta u ljudskim srcima, u ljudskim domovima, u kršćanskim domovima, u crkvama, da je već toliko kako bi se rekao, rasturio, sve razbucao, da su ljudi toliko izgubljeni, da su toliko zbunjeni, da više ne znaju ni sami šta da vjeruju. I onda optužuju ovoga, onaj, ovaj kamp kršćan optužuje onoga za ovo, ovaj kamp optužuje one, optužuju vođe ove, vođa optužuje crkvu. Zašto se to sve događa? Zato što je sotona u središtu. U prvom, kad vidimo dijelima apostolskim, kad je neprijatelj došao i htio donijeti nered, Znalo se dogoditi, tamo piše da su imali rasprave, Barnaba i pava su se, ali u njihovim životima Sotona nije dobio mjesta. Sotona je tekako bio šutnjen nogom u guzicu iz njihove sredine, jer su oni znali da ako dopuste mjesta Sotoni, da će biti strašno, da će kraljevstvo Božje stagnirat. Ljudi kažu kraljevstvo Božje ne može stagnirat, može. Ako ljudi daju mjesta Sotoni, Izraelci kad su dali mjesta Sotoni, oni su stagnirali, neprijatelji su na njima gospodarili. Izraelci kad bi činili krive stvari, neprijatelji bi njihovi nad njima gospodarili. Zašto? Zato što je Sotona došao u njihovu sredinu, zaveo ih je i činili su krive stvari i onda je neprijatelj došao. Ista stvar danas je to. Prva Korinčanima deseto poglavlje kaže da su nam Izraelci primjer kako su oni prolazili, da mi ne, ne prolazimo kroz to, da mi ne činimo. I ona tamo kaže, kad je neprijatelj došao u sredinu, kad su oni bili u grijehu, ne, Bog je dopustio neprijatelja, neprijatelj je došao. Što mislite da se Bog promijenio? Pa danas kada ljudi u crkve čine kompromis, grijeh, Duh Sveti opominje, vratite se, nemojte, oni odbacuju, Bog dopusti. Doće duh antikrista, doće duh ovaj, islam će doći, doće sve i porobit će i već porobljava. I već je neke davno porobio sa pohlepom za novcem i svašta nešto. Za vlašću i sva. Zašto? Zato što je Satona u njihovoj vlasti. A da je Mesija, da je Duh Sveti, Duh mesijin u središtu, takve stvari se ne bi događale. Ne bi se događale ljubljeni. Tako da ovo je prvi dio koji ću snimiti, a kasnije ću snimiti i drugi dio. Znači, ljubljeni moji, promislimo, testirajmo se, ispitajmo se, isprobajmo se, vidimo da li Mesija raste u nama, da li Isus Krist, Ješua, ha, Mašijak, Isus Krist, da li On raste u nama. Ne, pa ne ovaj, ona ljevi, desni, nego da li Isus Krist raste u nama. Da li On ovaj, produkt naših razmišljanja, da li je njegov duh taj koji djeluje na naše srce, na naše misli, na naša djela. Ako nije tako, znači mi smo ti koji smo odmetnuti, koji jednostavno nismo prošli test, ne prolazimo Božji test, nismo taj ispravni kalup ili kako ta riječ kaže, nismo dokazani. Nismo dokazali Bogu da da, da slijedimo njegovu riječ, nismo dokazali pred Bogom i jednostavno Bog ne može ništa s nama. Bog ne može, kao što sam već rekao, ništa s onima koji ne prolaze test koji on stavio pred njih. Test Božje riječi. Ako Bog svoju riječ, za svoju riječ kaže da je prokušana sedam puta odvojena, koliko onda više mi koji trebamo služiti tu riječ, koji trebamo drhtati pred tom riječu kao što Izaija kaže, koliko više mi onda moramo paziti da ne budemo odbačeni, Ljudi kažu, a Bog nikog ne odbacuje, Isus je rekao ko dođe meni ja ga neću odbaciti. Znate, ljudi uvijek nađu stihove koje njima odgovara. Ali to što je Isus rekao da oni koji dođu njemu da ih neće odbaciti, to su oni koji dođu pod navodnicima rećemo pred kraljestvo Bože, pred vrata kraljestva Bože i da uđu u kraljestvo Bože. To su ljudi za koji Isus govorio, koji dođu da traže njega, koji će se spasiti. A ovdje se govore o ljudima koji su već vjernici, Poslanice su pisane vjernicima, ne nevjernicima. Tako da ljudi pokajmo se, tražimo milost od Boga, molimo dok još ima vremena, kako kaže prorok jedan, da nam se smili, da Bog je, dođemo pred Abin, pred očev tron, tražimo milost i preispitujemo se dok još ima vremena, jer vrijeme je kratko. Pa još kaže prije 2000 nešto godina da je vrijeme kratko, koliko sad još više, dok vidimo koliko li se znakova na koji Isusu rekao da će se događati oko nas ovaj, sve više i više umnažavaju da njegov dolazi i tekako blizu. Preispitivamo se, testiramo se, vidimo da li Mesija raste u nama. Ko raste u nama? Da li duh ovog svijeta? Da li neke naše crkvene doktrine i kako naš, kako vođa čini, pastor? Ili stvarno Isus Krist taj koji čini u nama? Ili stvarno On taj koji u nama čini i kroz nas? Ako nije tako, ako mi ne vidimo da Isus raste u nama, Mesija, ako mi ne vidimo da njegove misli su u nama, da njegove riječi su kroz, idu u nama i kroz nas, da njegova dijela, mi smo onda škart vjernici. I ovo ću, ovo ću nazvat temu škart vjernici. Da li smo škart vjernici koji Bog uopće ne može upotrijebiti? I ako možda misliš ja radim ovo, ja radim ono, to što neko radi ti isto možeš biti škart vjernik, onaj koji nije prošao Boži test onaj metal koji Bog nije mogao iskovati da bujma ima svoju svrhu. Ne znam, kovanica od pet kuna mora izgledati kao pet kuna. Znači na njoj je piše pet kuna, piše spremno Hrvatska republika, ne znam, s jedne strane je medvjed, s druge strane je 5 kuna i ako ona nije takva, znači ona nije za upotrebu. Tako je u Božjem kraljestvu. Tako je prošao i Šaul. Šaul nije prošao Božji test, Boga je odbacio. Mnogi vjernici ne prolaze Božji testovi, oni su po strani. Bog je rekao ja vas stavljam po strane, tebe stavljam po strane. Ti misli zato što ideš u crkvu, što daješ novce, što propovjedaš, što ne znam, evangeliziraš. Ti misliš samo zato zbog toga da si prošao test, stavljam te po strane, odbačen si. Nisi prošao test, nisi, nisi mi dokazao da si ispravan, stavljam te po strane. Da li smo mi takvi, ljubljeni, preispitajmo se, gledajmo Pavo kaže da gledamo ono što je gore, gdje je Mesija Isus Krist desna oca, a ne ono što je dole, da tražimo ono što je gore. Mi treba da tražimo kraljestvo Bože i njegovu pravednost. Šta to znači? To znači tražiti prvo Isusa Krista. Ne onakog Isusa Krista kakvog mi misli, umislili smo se da treba da bude. Mnogi su umislili sebi nekog Isusa Krista u glavi, nekog virtualnog Isusa Krista ili kako god ga nazove. Ne. Pravi Mesija Ješua Hamašijak je s desna ocu i tamo trebamo gledati u nebesko kraljestvo. Dok gledamo u nebesko kraljestvo, mi nećemo biti dio ovog svijeta. Kao što je sam Isus rekao da njegovi, oni koji su primili njegovu slavu i njegovu riječ, nisu od ovog svijeta. I mi ne trebamo koristiti prvenstveno metode ovoga svijeta, nego metode kraljestva Božjeg, metode Isusa Krista. On je kralj kraljeva, gospodar gospodara, jedini uzvišeni, jedini pravedan, jedini koji sjedi s desna nebeskog trona, našem ocu i on nas zove i on nas poziva da krenemo da budemo oni koji će biti na mesin kalup, oni koji će biti na kalup Isusa Krista, a ne da budemo škartovi. Bog ne treba škartove. Bog ne može ništa s time napraviti. Njegovo kraljestvo ne može djelovati kroz one koji ne prolaze njegov test, kroz one koji su koji se ne mogu dokazati da su ispravni, oni koji ne prolaze kalup kraljevstva Božijeg. Tako da ovo je jedan dio, a drugi dio ću nastaviti snimat o ovome što sam počeo, to znači tko je u našem središtu, tko je, u mome središtu života, tko je u tvome središtu života, tko je u središtu tvoje crkve tamo gdje ideš, koji je u središtu tvoje uvođe koje vodi, da li to gledaš, da li gledaš koji je u središtu njegovog života, ili samo olako prolaziš kroz to i misliš a on će dati Bogu račun za ono što krivo čini. To je krivo razmišljanje i to nije biblijsko razmišljanje. To je svjetovno razmišljanje koje vodići mnoge će odvesti u propast. Ljubljeni moji, ponovo ću pročita, znači 1. Korinčani 13, peto poglavlje. Sami, I čitat ću ovako, sami sebe ispitajmo, jesmo li u vjeri? Sami sebe testirajmo, ne poznajemo li sami sebe da je Isus Krist u nama, osim ako se nismo odmetnuli. Dragani, šta smo mi? Da li smo mi kalup na mesiji Isusa Krista ili smo škart vjernici? Zašto škart vjernici? To ne znači da je izgubljena nada. Od škarta se može nešto napraviti. Može se to ponovo prepraviti, može se dograditi ili ponovo kako god rastali pa se ponovo napravi ali to nije volja Božja. Volja Božja da budemo kalupi, da, da budemo ukalupirani kao što je Isus Krist, kao što Pavao kaže, da ne budemo ukalupljeni u duh ovoga svijeta, nego da se mijenjamo na kalup Isusa Krista. To je ono što je volja Božja. Kao što sam i onda rekao, ako budemo taj škart, tu se gubi vrijeme. Znači svaki taj škart, on mora ponovo prolaziti kroz proces, mora ponovo se obrađivati, možda se mora ponovo talit, pa ga ponovo Znači, to je gubljenje vremena, gubljenje financija. To svaki, znači, biznismen koji, ima on to zna. Tako da, a Bog je iznad svega i On želi, znači oni koji su na kalup, izrađeni na kalup Isusa Krista i koji su na takav kalup i koje druge vode da budu takvi. Dakle, ljubljeni, preispitajmo se i pazimo se na čiji kalup idemo i ko, gdje nas ko ukalupljuje. Ljubljeni, neka je milost gospodina Isusa Krista nad svima nama i neka je blagoslovljena njegova ruka nad nama i neka je njegova milost nad nama da možemo rasti i da spoznajemo sve više i više što znači odrastati na, na sliku Isusa Krista. Da stvarno ne završimo poput Šaula koji zbog toga što nije htio da bude ukalupljen u Božji kalup, u kalup Jahve, Boga živoga, nego imao svoj kalup, nego imao je svoj način i Boga je odbacio i izgubio je kraljestvo. I zato vam kažem, mnogi što ne odrastaju na sliku Isusa Krista, mnogi što ne žele biti ukalupljeni u kalup mjesi Isusa Krista, Bog im ne da snagu kraljestva i oni su bez sile, oni su bez snage i ulaze u lažna čudesa i u lažne znakove i samo zbog toga što misle da se nešto nadmrav događa, oni misle to je kraljevstvo Bože, ne ljubljeni. Samo kraljevstvo Isusa Krista. To je pravi kalup i to je ono na čeg trebamo da rastemo i to je ono gdje nas Bog može koristiti i gdje nam Bog može <clears throat> povjeriti ono što je planirao za nas. Ako ne rastemo na to, ako nismo na taj kalup, Bog nam ne može povjeriti e, ono što je planirao prije postanka svijeta i stavi u nas, još da smo bili u utrobi majke svoje. Ljubljeni, neka je gospodinova milost nad nama i neka ova poruka stvarno nam bude na poticaj, na opomenu, da nam ta poruka bude stvarno, da dovede strah Boži u naše živote, da donese duh umnosti, mudrosti, duh jakosti i savjeta, duh znanja i straha Božijeg na naše živote, da možemo sprovoditi volju Božiju i da, kao što Ivan kaže, da onaj koji vrši volju Božiju, taj ostaje zauvijek. Amen. Ljubljeni, svako dobro i Boži blagoslov vam želim.